Kur'an sünnet rehberimiz canlarımız olsun feda Gönüllüdür her birimiz mallarımız olsun feda Salih selefin yolunda selamet vardır sonunda Çıktık bu yola bismillah önderimiz Resulallah Güzel öğüt ve hikmetle, korku değil cesaretle, ilim sabır sebat ile, anlarımız olsun feda. Bidat kalmaz söndürürüz, sünnetlere döndürürüz, davamızı sürdürürüz, şanlarımız olsun feda. Savaş açtık sapkınlığa, yol vermeyiz taşkınlığa, düşmeyiz biz şaşkınlığa, kanlarımız olsun 奋斗。